Sahobalar bu zotlar Alloh taoloning yaxshi ko'rgan bandalari. Bunday bo'lishining sababi ular Alloh taoloning eng suyukli bo'lgan bandasi Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamning hamrohlari islom risolatini, islom nurini dunyoga yoyilishligi uchun Alloh subhanahu va taolo tomonidan tanlangan bandalar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ularni yo'llar ergashishlikka, xususan xulofoi roshidin al-mahdiylarning sunnatiga ergashishlikka va og'iz ishlari bilan mahkam ushlab deyishligiga loyiq bo'lgan insonlar. Nabiy sollallohu alayhi vasallam ashablari bilan o'tirar ekanlar, ulardan quyidagi savolni so'radilar. Sizlarning oralaringizda bugun kim ro'zador? Sahobalar sukut saqlashdi. Abu Bakr Siddiq ya Rasululloh men ro'za tutdim bugun dedi. Orqasidan keyin savol so'raldi. Bugun sizlarning oralaringizda qaysi biringiz janozaga ergashdingiz? Sahobalar yana sukut saqlashdi. Yana Abu Bakr javob berib, men ya Rasululloh dedi. Rasululloh uchinchi savolni so'radilarda, bugun sizlarning orangizda qaysi biringiz miskinga taom ulashdi. Sahobalar yana sukut saqlashdi. Abu Bakr men ulashdim ya Rasululloh dedi. So'ngra 4-chi savolni so'radilarda, bugun sizlarning oralaringizda qaysi biringiz kasalni ziyorat qildingiz? Sahobalar jim. Yana Abu Bakr javob berdi. Men ya Rasululloh. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar, bu sifatlar faqat jannatiy bo'lgan kishilargina jamlanadi bir kunda. Jannatiy ekanligini Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir necha marta Abu Bakr Siddiq o'z quloqlaridan eshitganlar. U kishining laqablaridan al-Atiq. U go'zalligi uchun, yuzini yoqimli bo'lganligi uchun. Kunlari birida Nabiy sallallohu alayhi vasallam ashablariga o'tirar ekanlar, Abu Bakr Siddiq kirdida o'tirganlarida Rasululloh shunday to'g'ridan to'g'ri u kishiga qarab turib, "Anta atiqun minan nar." Ey Abu Bakr, siz o'tdan omonda qo'yilgan, ozod qilingan bandasiz dedilar. Atiq deyishning sabablaridan biri Abdulloh ibn Abbos roziyallohu anhudan shunday bir so'z keltiriladi Imom Shabiy rivoyatlari. Nima uchun Abu Bakr Atiq deb laqablangan? Ibn Abbos javob berib aytadilar, Abu Quhofani, ya'ni Abu Bakrning otasini o'g'il farzandlari tug'ilardida yoshligida o'lib ketishar edi. Abu Bakr tug'ilganda onasi Ka'batullohga ko'tarib olib bordi, 40 dirhamni sadaqa qilib turib, "Ey ilohlarning ilohi, mana shu farzandimni ozod qilgin, saqlagin" dedi. Shunda rivoyatlarda keladi, Ka'batullohning ichida turgan edi mana shu so'zni aytganda bir burchakdan ovoz keldi. Ya amatar rahmani bit tahqiq, fusti bil hamli waladil atiq, yurafu fil bariyati bis siddiq. Ya'ni yer yuzida yashab o'tgan odamlarda eng afzalini vaziri bo'ladi. Yoshligida, ulg'ayganda, tirikligida, hattoki vafot qilganida ham ular bir-biridan ajrashmaydi degan ma'no boradi. Bu Abu Bakr Siddiqiyga berilgan laqablarning ba'zilari. Abu Bakrning laqablaridan bittasi Al-Amiq, ya'ni chuqur iymonli kishi ekanligi. Kunlarda birida payg'ambar sollallohu alayhi vasallam quyidagi hadisni aytdilar. Cho'pon o'zini qo'ylarini haydab yurar ekan, bir bo'ri hujum qildida, qo'ylardan bittasini olib qochib qoldi. Cho'pon yetib bordida qo'yni tortmoqchi bo'ldi. Shunda bo'ri odam tili bilan, "Axir kecha buni qarovsi yo'q edi-yu, bugun meni rizqimni tortib olib ketasanmi?" deganda, cho'pon ajablandi, hayron bo'ldi. So'ngra davom etdi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Bir kishi o'zini sigirining ustiga haddan oshiqcha yukni yuklab qo'yganda, sigir insonni tiliga kirib turib, "Men yuk ko'tarish uchun emas, yer hadashligi uchun yaralganman" dedi. Bu kishi ham taajjubga tushdi. Mana shu ikkala hadisni aytganlarida bu hadisni eshitib turgan sahobalarda ba'zilari subhanalloh deyishyapti. Go'yoki bir ishon qilmagandek, "Ya Alloh" deyishyorganda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bunga dedi. men iymon keltiraman haqligiga. Abu Bakr iymon keltiradi va Umar iymon keltiradi dedi. Abu Bakrning iymoni chuqurligini Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana shu so'zlar bilan tasdiqlab berdi. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu laqablaridan As-Sodiq, do'st. Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytadilar, Imom Buxoriy rivoyatlari "Law kuntu muttaqidan khalilan Abu Bakr, va sohibi." Agar yer yuzida bir odamni do'st tutishlik mumkin bo'lganida odam odamni do'st tutishligi mumkin bo'lganida men albatta albatta Abu Bakrni do'st tanlar edim. Lekin u kishi mening birodarim va Alloh yo'lidagi sahobam dedilar. U kishining laqablaridan ad Fahm, nozik did egasi edi u zot. Sahobalarning ba'zilari, aksariyatlari tushunmaydigan ba'zi bir nozik masalalarni Abu Bakr tezlik bilan tushunib yetar edi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam minbarda turib xutba o'qir ekanlar, quyidagi hadisni aytdilar. Inna abdan khayyarahullohu bayna an yu'tiyahu min zahrati dunya va bayna ma indahu faxtara ma indahu. Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytdilar, Alloh taolo bir bandaga dunyodagi hamma zebi ziynatni tanlashlik hamda Parvardigorini huzurini tanlashlik ixtiyori berildi. Banda Parvardigori huzuridagi narsani tanladi deganda sahobalar tushunmadi, lekin Abu Bakr yig'ladi. Mana shu tanlangan banda Rasululloh ekanligini boshqalar tushunmaganda tushunib yetdi. Hajjatul vadoda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam mana bu oyatlarni o'qib berdi. Al-yawma akmaltu lakum dinakum va atmamtu alaykum ni'mati va raditu lakum al-islama dina. Alloh taolo mana shu oxirgi xayrlashuv hajjida shu oyatlarni nozil qildi. Mazmuni qanday edi? Bugun sizlarni diningizni mukammal qildim. Sizlarga ne'matimni to'liq qildim va islom dini sizlarga din bo'lishiga rozi bo'ldim dedi. Sahobalarni quvonchi cheksiz edi. Chunki din mukammal bo'ldi. Din nuqsonsiz bo'ldi. Hamma xursand bo'ldi. Faqat Abu Bakr bir chekkaga o'tib yig'lar edi. Sahobalar, "Ey Abu Bakr, dinimiz mukammal bo'lgan bo'lsa, ne'mat to'liq bo'lgan bo'lsa, nimaga siz xursand bo'lishni o'rniga yig'layapsiz?" deganlarida, birodarlar tushunmadyapsizlarmi? Axir bu Rasulullohning ishi tugaganligi va biz ishimizdan Rafiqul A'loga hijrat qilishiga zalil emasmi deganda sahobalar keyin tushunadi, ular ham qo'shilishib yig'lashadi. Abu Bakr daqiq, nozik fahm egasi bo'lgan kishi. U kishining laqablaridan Al-Xoliq, ya'ni munosib, loyiq. Bu kishini payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan keyin ummatni boshida turishligiga loyiq ekanligini payg'ambarimiz o'zining quyidagi hadislari bilan bizga bildirdilar. Bir ayol keldi, savollarni so'radi va Rasululloh u ayolga keyingi yil kelishlikni buyurdilar. Bu ayol aytdiki, agar keyingi yil kelsam, sizni topolmasamchi, ya'ni vafot etib ketsangiz, kimga uchrayman deganda, agar meni topolmasangiz, Abu Bakrga uchrang dedi. Rasululloh o'zidan keyin Abu Bakrga murojaat qilishligini tavsiya qildi. Bu Rasulullohdan keyin bu ummatni boshlig'likka faqat Abu Bakr loyiq ekanligiga dalil bo'ladi. U kishining laqablaridan ash-shujo, g'ayratlik, jasur va doyurak sahobalardan edi. Ali karramallohu vajha xalifa bo'lib turar ekanlar, o'zini atrofidagi kishilardan shunday savolni so'radi. Odamlarning ichida, ashoblarning ichida eng shijoatli, doyurak jasuri kim deb so'radi. Atrofdagi kishilar, sizda al mu'minin, siz Allohning bir she'rlaridansiz, Alloh taolaning qilishlaridansiz. Yo'q dedi. eng shijoatli sahobalardan qo'rqmas doirak bu Abu Bakr edi dedi. Va bu gapini quyidagi bo'lib o'tgan ish bilan isbotlab beradi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam Makka da turgan davrlarida bir to'p mushriklar Rasulullohni o'rab olishdi. Biri kelib bu yoqdan turtdi. Senmi u? hamma xudo oladi, bitta xudo qilib oladigan. Ikkinchisi kelib so'kib no'qib, senmi ota-bobomizni ahmoqqa chiqargan? Har tomondan payg'ambarimizga do'q poqsalar, zarbalar berilib turganda deydi Ali roziyallohu anhu. Sahobalardan birorta kishi yuragi betlab Rasulullohning himoyasiga chiqa olmagan. Shunda Abu Bakr chiqib borganlar deydi. Ey insofsizlar, Robbim Alloh deb qo'ygan uchun o'ldirish o'rarasanmi deb ularga tashlanib payg'ambarimizni himoya qilganlarida mushriklar Abu Bakrga tashlanishdi. Işte. u kishini yerga otkazib shunday bir zarbalashdi. Utba ibn Robiya Abu Bakrni qorniga chiqib irg'ishlab teparadi, yuzlarini tepkilar edi. Yuzini tanib bo'lmaslik darajasida hushidan ketguncha urishdi. To Abu Bakrni urug'i ulardan ajratib uyga olib borib qo'ymagunlaricha. Uyga olib bordi, kun kechkirgan paytda Abu Bakr hushiga keldi. Va birinchi aytgan so'zi Rasulullohga nima bo'ldi dedi. Rasulullohga nima bo'ldi dedi. U kishi tinch deganlarida aytdiki, "Mana suvni iching" desa, Allohga qasam, Rasulullohning tinchligini bilmasdan turib bir suv totmayman dedi. Rasulullohga bo'lgan muhabbatidan u kishini ikki kishi qo'ltig'idan ko'tarib Rasululloh o'tirgan darrov arqamga olib borib ko'rsatganlarida Rasulullohning tinchligini, xotirjamligini ko'rgandan keyin Allohga hamdlar aytadi. Hamd aytadiki, "Ya Rasululloh, onamga haqqiga duo qiling. Menga juda bir mehr bilan, muruvvat bilan qarvarish qiladi. duo qiling, do'zaxdan Alloh saqlasin deganlarida payg'ambar sollallohu alayhi vasallam duo qildilar, onasi iymonga keldi. Abu Bakr sahobalarning ichida eng shijoatli kishi edi. Badr g'azotida mana hammamizga ma'lum siyratdan musulmonlar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam boshchiligida 314 ta odam Quraysh karvonini yo'lini to'sgani chiqishadi. Urushgan emas. Lekin Quraysh bundan xabar topadida mingdan ortiqroq kishi bilan tamomiy urushga tayyorgarlik ko'rib kelishadi. Musulmonlar tayyorgarligi yo'q, mushriklar soni ham ko'p, tayyorgarligi ham qattiq. Mana shu holatda payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga ansorlar aytadilarki, "Ya Rasululloh, Madinadagi ansor birodarlarimizning ko'pchiligi g'azob bo'lishidan xabari yo'q qolib qolishdi. Ya'ni uzri bor ularda. Agar siz kofirlar bilan urushga chiqqaningizni bilganda ular chiqishar edi. Agar xo'p desangiz, qo'shinning orqasiga sizga bir arish, bir chodir qurib beraylikda, siz qo'shinning orqasida turing. Chunki sonimiz oz. Yengilib qolsak, tuyalarni minasida Madinaga kirib olasiz, islom amri tugamaydi bu bilan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam rozi bo'ldilar. Rasululloh shu chodirda turadigan bo'ldi. Kim endi payg'ambarimizni himoyasida turadi deganda sahobalardan bittasi chiqmadi yana. Chunki chodirda payg'ambarimizni himoya qilib turadigan bo'lsa, mushriklar a'lanib kelib zarba bo'lsa chodir yolg'iz qolishligi mumkin. Himoya kim chiqadi deganda mana shu nozik bo'lgan, go'shtsiz bo'lgan, oriq bo'lgan Abu Bakr men deb chiqdi. bu kishini shijoatiga dalolat qilar edi. Ali roziyallohu anhu so'rashda davom etdi: "Ey qavm, Abu Bakrni iymoni afzalmi yoki Fir'avn xonadonidan bo'lib, iymon keltirib, iymonini yashirgan kishining iymoni afzalmi?" Mana tarixdan bilamiz, Fir'avn xonadonidan bo'lgan bir kishi Fir'avn oilasidan. Musa alayhisalomga iymon keltiradi va iymonini yashiradi. Albatta bu kishini shijoatli, jasur ekanligiga dalil. Chunki yer yuzida yashab o'tgan eng katta zolim Fir'avnning oilasidan xudoman degan bu. Shuni oilasidan bo'lib turib iymon keltirishlik jasurlikni belgisi edi. Endi Ali solishtirib so'rayaptiki, Abu Bakrning iymoni afzalmi yoki ana shu Fir'avn xonadondan bo'lib iymonini yashirgan kishining iymoni afzalmi? Qavm sukut saqladi. Aytmaysizlarmi dedi. Hech kim javob berolmadi. So'ngra Ali o'zi javob berdi. yer yuzi to'la Firavn orasidagi mu'mindan bo'lgandan ko'ra Abu Bakrda hayotidagi 1 soat hayot afzal dedi. Chunki u kishi iymonini yashirdi, Abu Bakr iymonini yashirmadi. Bu Ali roziyallohu anhu ning Abu Bakr Siddiqqa bergan baholari. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni qilayotgan ishlarida, aytgan so'zlarida zarracha shubha qilmagan, zarracha ikkilanmagan. Hammamizga ma'lum, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam mana umra qilgani borganlarida Makka mushriklari musulmonlarni kirgizishmadida xudoybiya sulhi yozildi. xudoybiya sulhini bandlariga ko'ra, bir yil musulmonlar umra qilmasdan ketishadi. Keyingi yil qaytib kelishadi. Bandlardan bittasi Makkadan bir odam iymon keltirib Madinaga ko'chib borsa, Muhammad qabul qilmaydi. Shu musulmonni Makkaga qaytarib beradi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam xo'p dedilar. Tinchlik kerak bo'lganligi uchun. Endi Madinadan bitta odam kofir bo'lib Makkaga ketsa, Makkaliklar qaytarib bermaydi. Rasululloh xo'p dedilar. Bu sulhni zohiri musulmonlarning faqat ziyoniga bo'lgan o'xshadi. Sahobalar tushuna olmadi. Mana shu sulh yozilib turganda sulhni Quraysh tomonidan Suhayl ibn Amr yozardi. Sulh kelishildi, hali qog'ozga tushirilmay turib, Suhayl ibn Amrning o'g'li Abu Jandal Makkadan chiqdi-da musulmonlar Makkaga yaqin joyga kelib qopti. Billa ketib qolaman, hijrat deb turib, qo'llarida zanjirlar bilan yugurgancha payg'ambar sollallohu alayhi vasallam oldiga keldi. Ya Rasululloh, muhojir bo'lib keldim oldingizga. Suhayl o'g'lini qochib kelganligini ko'rib, "Ey Muhammad, sen bilan kelishdik" dedi. Rasululloh hali yozganimiz yo'q dedi. Desa, "Ama takfikumul kalima" bizni bergan so'zimiz kifoya qilmaydimi dedi. Rasululloh kifoya qiladi dedi. Abu Jandalni qaytarib berib yuborishni yurdilar. Abu Jandal musulmon kishini musulmonlarning oldidan mushriklar zanjir bilan sudrab ketayotganda dopda yig'lardi. "Ey musulmonlar, dinimda fitnaga uchratishlik uchun qo'shib berib yuborasizlarmi meni?" Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam, "Ey Abu Jandal, sabr qiling, Alloh sizga va sizga o'xshaganlarga najot beradi" dedi. Umar ibn Hattob chidamadida kelib Abu Jandalga qilichini ishora qilib, "Ol" deyapti qilichni. Chop tashlab bo'lardi. Bu mushriklarning qoni itti qoni bilan barobar. Men chopa olmayman, men mana shu sulhni bittasiman deydi. Mana shunday olib ketishdi. Mana shunday qiyin ish bo'ldi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam umriga kelishlikdan burun tush ko'rgan edilar, tushlarni aytib bergandi. Makka ga kiramiz, tavof qilamiz, sochlarimizni oldiramiz, qurbonlarimizni so'yamiz degan edi. Sahobalar shu tushni ishonib kelishgan edi. Endi Makka ga kirmasdan qaytib ketishga to'g'ri kelib qoldi. Sahobalarning hech qaysiga yoqmadi bu ish. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bo'ldi, qaytamiz. 10 yil tinchlik evaziga mana shuncha shartlarga ko'nildi. Qaytamiz. Qurbonliklarni so'yib, sochinglarni oldiringlar dedi. Sahobalardan birinchi marta payg'ambarimizga itoatsizlik sodir bo'ldi. Hech kim itoat qilmadi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shunday jahllari chiqdi-da, o'zlarini chodirga kirdi. ikkinchi marta buyurib yuborsam dedi ummu salomni onamizga qarab ollohni g'azabi tushib ularga ollohni bir azobi kelishidan qo'rqib buyurmadim deydi ummu salom onamiz oqil ayol bola ey rasululloh siz o'zingiz qurbonligingizni so'ying sochingizni oldiring bular ergashadi sizga dedi sahobalarda hech qaysisi qaytib ketgisi kelmayapti rasulullohni qilgan ishda tushunmayapti hikmatni rasululloh chiqib qurbonligini o'zi so'yib, sochini oldirgandan keyin sahobalar bu ishdan norozi bo'lganligidan bir-birlarini sochlarini olayotganda kesib, tilib, shilib tashlashdi bir-birini. So'ngra qatishlikka buyurilganda Hazrat Umar shijoatli kishi edi. Ya Rasululloh, siz ollohni haq payg'ambarimisiz? Rasululloh hadeb javob berdilar. Biz haq, u kofirlar zalolatdami Ha deb javob berdilar. Nimaga dinimizni pastga toramiz? Ey Umar, men Allohning rasuliman. Allohga osiylik qilmayman dedi. Axir siz bizga aytmadingizmi? Sochinglardan oldirib, tavof qilib qurbonlik qilasizlar degandingiz. Shunaqa demaganmidingiz? Dedi, ha degan edim. Ey Umar, bir yil bo'ladi deb aytganmidim shu narsani dedi. Hazrat Umar hech narsa deya da lekin bu gapdan qanoatlanmasdan Abu Bakrning oldiga keldi. "Ey Abu Bakr, Muhammad rasululloh Allohning payg'ambarimi? Xuddi payg'ambarimizga berilgan savollar xuddi payg'ambarimiz bergan javobni beradi Abu Bakr. Go'yoki bitta so'zga kelishib olgandek. Ha? Nimaga dinimizda pastga toramiz? U zot Allohning elchisi, Allohga osiylik qilmaydi. Axir Rasululloh bizga mana bunday mana bunday demaganmi deganda Abu Bakr xuddi payg'ambarimiz gapini qaytarib, Rasululloh senga bilayotganmi dedi. Rasulullohni qilayotgan ishlarida, tasarrufotlarida Abu Bakr hech qachon ikkilanmagan, Rasulullohga itoatda iymonda bo'lgan. Nabiy sollallohu alayhi vasallam vafot qilgan kunlarda sahobalarni deyarli hammasi qattiq bir zilzalaga ro'bara bo'lishdi. Ular otasidan ham, onasidan ham yaxshiroq ko'rgan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni ajrab qolishgan edi. Ular ular sahobalarni afzalligini ko'ringki, ularni yurtidan haydab chiqarishgan bo'lsa ham ular rozi edi. azoblashsa ham saodatli edi. yurtidan quvg'in bo'lib, mashaqqatlarga, moli dunyodan mahrum qilinsa ham, hayotdan ular nolimas edi. Nima uchun? Nima uchun ular mana shunday mashaqqatli hayotda o'zini baxtli deb bilardi? Chunki ular Alloh va Rasulini yaxshi ko'rishadi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytgandilar: sizlarni bittalarni iymoninglar to'liq bo'lmaydi, toki meni" deydilar. Otasidan ham, bolasidan ham, hatto o'zlarini jonidan ham ko'proq yaxshi ko'rmagunlaricha. Ular Rasulullohni shunday yaxshi ko'rganligi uchun hayotdan rozi bo'lavergan. Bizchi Biz nimani yaxshi ko'rib, nimani yomon ko'rishni bilmaymiz. Biz kimga intilib, kimdan uzoq bo'lishni bilmaymiz. Nima bilan quvnab, nimadan qayg'urishni bilmaymiz. Rasululloh vafot etdilar. Hamma sahobalarni oyoqlari ushamay qo'ydi, o'tirib qoldi. Hatto sahobalar mana Sirat kitob yoziladi. Hech kim yo'q joyda ishlab qolishgan. O'tirib bir dotib yig'lab olaydi. Rasulullohdan ajralishlikni ular tasavvurga sig'dira olmaganlar. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam vafot qilganlarini xabarini eshitgan Abu Bakr tezlik bilan otni mindida masjidga keldi. Hech kim bilan so'rashmasdan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni oldiga Oysha onamizning hujrasiga kirdilar. Kirganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yuzlari yopiq holda, mayit holda yotardilar. Shunday keldida yuzlarini ochib turib, payg'ambarimizni quchoqlab turib, peshonasidan o'pib turib, "Ey Allohning rasuli, Alloh sizga ikki o'limni yozmaydi. Sizga yozilgan bitta o'limda totibsiz." Yuzini yopdida tashqariga chiqdi. sahobalar nima bo'lganligini hali anglab yetmagan edi. Mana shunday bir qattiq bir iztirobli, musibatli holat edi. Shunda Abu Bakr chiqsa, Hazrat Umar odamlarga va'z o'qib turardi. Gapi quyidagicha edi. Muhammad olgani yo'q. Alloh bilan gaplashgani Musa borgandaqa gaplashgani ketdi. Ya'ni bu kishilar Rasulullohdan ajrashishni xohlamaganligini ko'ringki, Umarning gapi noto'g'ri edi, lekin shu noto'g'ri gapni to'g'ri bo'lishligini, haq bo'lishligini xohlab eshitib turishadi mahliyo bo'lib. Shunda Abu Bakr ey Umar deb qancha marta bu tinchlatmoqchi bo'lgan paytda quloq solmadi. Oxir Abu Bakr boshqa bir baliq chiqdi-da, Allohga ham va payg'ambarimizga salovat aytganda hamma odam unga qarashdi. Shunda Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu hammani oyoqlari qaltirab turgan paytda Abu Bakr sobit turardi. Aytdiki: "Ey musulmonlar, kim Muhammad ibodat qilgan bo'lsa shungacha Muhammad aniq o'ldi. Kim Allohga ibodat qilgan bo'lsa shungacha Alloh tirik hargiz o'lmaydi. So'ngra quyidagi oyatlarni o'qib berdi. Kullu nafsin zaiqatul maut. Har bir tirik jon borki o'lim sharbatini totadi. Innaka mayyitun va innahum mayyitun. Ey Muhammad alayhisalom, siz ham bir kun mayit bo'lasiz, atrofingizdagilar ham. Va ma Muhammadun illa rasul. Qad xolat min qablihi rusul. afa in aw qutilan qalabtum ala aqabikum va man yanqalib ala aqabihi falan yadurralloha shay'a va sayazillahu shakirin Muhammad faqat bir payg'ambar xolos undan ilgari ham payg'ambarlar o'tgan bas agar u Muhammad alayhisalom vafot qilsa yoki o'ldirilsa ketingizga kufrga qaytib ketasizmi kimda kim ketiga qaytib ketsa Allohga biron ziyon yetkaza olmas faqat o'zigagina zarar qiladi Alloh esa yo'llaridan qaytmay shukr qiluvchi bandalarni munosib mukofotlaydi. Mana shu oyatlarni o'qib berdi. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu bu oyatni o'qiyotganda Umar ibn Xattob go'yoki bu oyatlarni birinchi marta eshitgan. Umar Qur'onni yodlagan kishi bo'lgan. Lekin musibatni qattiqligidan, zarbani qattiqligidan bu oyatlarni xuddi birinchi marta eshitayotgandaqa, "Ya Abu Bakr, Qur'onda shunaqa oyat bormi?" deb turibdi. Mana shunday bir istirobli, mana shunday bir mashaqqat holatda Abu Bakr sobit turgan umrida. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu biror marta butga sig'inib shirk keltirgan emas. Jahiliyat davrida ham, islomda ham. O'zi haqida rivoyat qilib aytadiki, men balog'at yoshiga yetganimda otam meni butlar turadigan, sanamlar turadigan xonaga olib bordida, "Mana u seni ota bobaning ilohi. Biz shunga sig'inishimiz kerak" deb meni xoli qo'yib chiqib ketdi. Haligi sanamga qarab turib, Men ochman, menga ovqat ber dedim. Javob bermadi. Men yalang'ochman, menga kiyim ber dedim. Indamadi. So'ngra yerdan bitta toshni oldimda, hali haykalni basharasiga bitta urdim, yiqilib tushdi dedi. Demak, bu ibodat qilishga loyiq emas ekan. Alloh taolo bu kishini yoshligidan pokiza saqlagan. Esini tanib ibodatga yiqilgan ukalarimiz ko'zimizni katta ochaylikki, Alloh taoloni bergan fazli marhamati, yoshligimizdan ibodatda turishligimiz Alloh taolo boshqalarga bermagan ne'matini berganligi. Yoshlar deganda faqat 16-17 tushunmaylik. 40 yashargacha arab tilida shab yigit deyiladi. 40 yashargacha ibodat qilmisiz, demak mana shu yigitlardan bittasiz. Ash-shabun nashafi ibadati rabbih. Qiyomat kunida 7 xil odam Allohning taxtini soyasida turadi deganda bir yigit deyilgan. Yoshligini Allohning ibodati bilan o'tkazgan yigit deyiladi. Yigit 40 yashargacha bo'lgan yigit bo'laveradi. Allohga hamd aytaylik yigitlar. Abu Bakr Siddiq umrida islomda ham, islomgacha ham biror marta aroq ichgan emas. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu va Umar ibn e, Usmon ibn Affon o'zlariga aroqni johiliyatda harom qilgan bo'ladi. Sababi kunlardan birida Abu Bakr Siddiq ko'chada ketayotsa, bir mast odam yerda o'zini axlatiga qo'lini botirib yemoqchi bo'lib olib keladi. Tumshug'iga tutib, sastfidini hidaganda naro boradi. Yana bir o'rinda bir mast odam bavul qilib o'zini bavuli bilan qo'lini yuvayotganligini ko'radi. Agar aroq ichgan odamda ahvoli shu bo'ladigan bo'lsa, men aroqni o'zimga harom qildim deydi. Chunki men izzat nafsimni, obro'yimni saqlash xohlar edim, lekin ichgan odam, mast odam bu nasrat uddasidan o'tmaydi. Biror marta ham bu zot aroq ichgan emaslar. Nabiy sallallohu alayhi vasallamning madrasasini eng oliy talabalaridan bo'lgan bu zot. Bu kishi kunlarni birida Madinadalik davrlarida Rasululloh tirik yahudiylardan bir to'pini oldiga kirib qoladi. Kirib turib, ularning ichidagi eng bir ilmligi bo'lgan, Tavrot va Injildan xabari bo'lgan Fanixosga qarab aytadiki, "Ey Fanixos deydi, sen kitobdan xabaring bor kishisan. Tavrotda va Injilda Muhammad alayhisolamning payg'ambarligi haqidagi oyatlar, belgilar bor. Iymon keltirmaysizlarmi?" deganda Fanixos juda bir og'ir gapni aytadi. Biz dedi, bunga hojatimiz yo'q dedi. Chunki Muhammad chaqirayotgan Allohga bizga hojatimiz yo'q. Uni bizga hojati bor dedi. Alloh faqir, biz boymiz. Biz boymiz, Alloh faqir dedi. Shunda Abu Bakr Siddiq g'azab qiladida, Abu Bakr deb bu. Alloh taoloni haqorat qilyapti. Bu zotni g'azabi Alloh uchun bo'lgan, muhabbati Alloh uchun bo'lgan. Rasulullohning g'azabi ham xuddi shunday bo'lgan. Rasulullohning tarbiyasini olganlar. Biz Allohni biror bir hududi buzilganda g'azab qilamizmi yoki beparvo o'tib ketaveramizmi? Biz bizni so'kkanda, oila a'zolarimizni haqorat qilganda albatta jahlimiz chiqadi. Lekin Alloh taolo harom qilgan ish sodir bo'layotganda Alloh uchun g'azabimiz keladimi? Ma'siyat bo'layotganda g'azabimiz keladimi? Alloh taolo halol pokiza to'g'ri degan narsani noto'g'ri deyishayotgan paytda g'azabimiz keladimi? O'rnidan turdi Abu Bakr mana shu fanhosni qattiq mush bilan urdi. So'ngra aytdiki, agar Rasululloh bilan senlarda o'tamizda sulhimiz bo'lmaganda men seni urib o'ldirib yorardim dedi. Fanxos payg'ambar sollallohu alayhi vasallam oldilariga shoshilib keldida, qara dedi, seni birodaring meni nima qildi? Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Abu Bakrni chaqirib, "Ey Abu Bakr, nimaga bu kishini urdingiz?" dedi. "Ya Rasululloh, bu Allohning faqir dedi. Allohni haqorat qildi. Shuning uchun urdim" dedi. Bu yahudiy habis Allohga qasam dedi. Men aytganim yo'q buni dedi. Bu ikki kishining o'rtasida bo'lgan bahsni yahudiylar bildi, lekin yahudiylar albatta yahudiy talabini oladida. Abu Bakrni guvoh kim? Alloh. Bu urushligi Alloh uchun edi. G'azabi Alloh uchun edi. Alloh taolo o'zi himoyasiga o'tdi. O'zi guvoh bo'ldi. Alloh Qur'onda oyat nozil qildi. Abu Bakrning so'zi to'g'ri ekanligiga Qur'onda oyat nozil qildi. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن aghniya albatta Alloh Alloh kambag'al bizlar boymiz degan kimsalarning so'zini eshitdi ularning aytgan gaplarini va payg'ambarlarni nohaq o'ldirganlarni yozib qo'yurmiz va qiyomat kuni ularga jahannam azobini totib ko'ring deb ayturmiz abu bakrni rost so'zlaganligini alloh subhanahu va taolo qur'oni karimda qiyomatgacha tilovat qilinadigan oyat qilib nozil qildi Bu Allohning qo'llashligiga loyiq bo'lgan bandalar edi. Chunki Alloh uchun yaxshi ko'rgan bular, Alloh uchun g'azab qilib yomon ko'rganlar. ولا تبلغن في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا العلم من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم umur albatta molu jonlaringizda imtihon qilinursizlar ya'ni Tangri taolo mol jonlaringizga xilma-xil ofati balolarni yuborib, sizlarni iymoningizni tekshirib ko'radi. Birodalar, krizis bo'ladi. Tuhmat qilishadi. Joningizga shubhatli bir kasal yetadi. O'zi pulingizga kuyib, joningizga kuyib turgan paytda yana ahli kitoblar sizlarga xilma-xil laqablarni qo'yib, sizlarga ozor, aziyatlar yetkazadi. Mana shunda sabr qilib, toqat qilib Allohdan sabr umid qilganlar, ajr umid qilganlar mana shu ish buyuk ish deb aytadi Alloh taolo. Moliy ziyonda, joniy ziyonda, yana har xil laqab bilan tuxuma balolarga qolib turgan paytingda sabr qilmaslik insonni bu xato ketishligi bo'ladi. Chunki Asr surasida iymon, yaxshi amal, bir-birini to'g'ri yo'lga chaqirishlik va oxirda nima deyildi? Sabr deyildi. Sabr qilinglar deb Alloh taolo. Shu bilan siz bilan biz Alloh taolo iymonimizni sinayapti. Kimni pulini olib qo'yapti? Kimga kasal beryapti? Kimga har xil ozor aziyatlar yetyapti odamlar tomonidan? Bitta narsani so'rayapti Alloh bizdan. Sabr qilinglar deyapti. Iymoninglar bizni mana shu narsa bilan. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu ilmi. Abu Bakr Siddiq mana aytdik, daqiq fahm farosat egasi bo'lganlar. Boshqalar tushunmay turgan oyatlarni, hadislarni darrov fahm qilib olardilar. Albatta shuncha bir Alloh uchun g'azablanishlik, hilm, hayo, Alloh yo'lini foydason qilishlik Abu Bakrda katta ilm bor ekanligini belgisi edi. Ilmsiz odam bu ishlarni qila olmaydi. Bu ishlarni qilishlik uchun insonni shu ishga turtadigan ilm bo'lishligi kerak. Oysha roziyallohu anha aytadilar, Rasululloh vafot qilganlarida ikkita masala turdi dedi. Hech kim javobiga qodir bo'lmadi. Ulug' ulug' sahobalar, kibor sahobalar bor. Hech kim javob bermadi. Birinchi savol. Birinchi mushkula Rasululloh vafot etdi, qayerga ko'mamiz? Hech kimda ilm yo'q. Abu Bakr Siddiq aytdilar, men Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan shunday hadislarni eshitganman. Ma min nabiyyin yuqbadu illa dufina tahta mazjahi allazi mata fihi. Payg'ambarlar vafot qilgan joyiga ko'miladi degan eshitganman. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Oysha onamiz hujralarida vafot qilgan. Demak, kim qayerga ko'miladi? Oysha onamiz hujralariga. Ikkinchi masala Rasulullohdan qolgan, Haybardan qolgan yerlari bor edi Va bir qancha narsalar qolgandi, arzimagan narsalar. Meros qana qilib bo'linadi? Yana bunga hech kim javob bera olmay turganda, haqiqiy ilm egasi bo'lgan, boshqalardan ilmli bo'lgan Abu Bakr, men payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan shunday hadisni eshitganman. Inna ma'sharal anbiya la nuwarraf ma taraknahu sadaqa. Biz payg'ambarlar jamoatidan meros olinmaydi. Agar biror narsa qolgan bo'lsa, sadaqa qilinadi deyiladi. Va mana shu ikkita hukmda Abu Bakrdan boshqa hech kim bir so'z kirishlikka qodir bo'lmadi. Bu u zotning ilmini nihoyatda bir yuksak ekanligini bir dalildir. Bu zot Alloh taoloning kitobini eng chiroyli tilovat qiladigan, Allohning kitobini qoriylardan bo'lgan edi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytgandilar: "Qavmga imomlikka Qur'onni eng go'zal o'qiydigani loyiq" degan edi. Bundan kelib chiqadiki, payg'ambarimiz betob bo'layotganlarida musulmonlarga imomlikka Abu Bakr o'tsin deganlar. Demak, bu kishi imomlikka eng haqli kishimi? Demak, Qur'onda eng tekis o'qiganligi uchun. Hattoki Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu ba'zi bir sabablar bilan kech qolganda imomlikka Hazrat Umar o'tganda payg'ambarimiz eshitadilarda Abu Bakr qani? Abu Bakr qani? Abu Bakrni chaqiringlar deydi. Ya'ni bu o'ringa mendan keyin Abu Bakrdan boshqa hech kim haqqi yo'q, Abu Bakr turganda degani. U kishidan ko'p hadislar rivoyat qilinmagan. Bir qancha sabablari bor buni. Birinchidan, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan keyin juda oz muddat hayot kechirganlar. Ikkinchidan, sahobalar tirik bo'lgan. Hadisni naql qilishlikka hojat bo'lmagan. Uchinchidan, hadisni jamg'arishlik alohida ilm suratida hali shakllanmagan edi. Agar Abu Bakr uzoqroq yashaganida yoki hadislar jamlanganda shubhasiz eng ko'p hadis rivoyat qilgan ham Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu bo'lardi. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu sahobalarning orasida tushlarni ta'bir qilishlikdagi eng bilimdon kishi bo'lganlar. Ibn Sirin aytadi, sahobalar ichidagi eng ulug' tushni ta'bir qiladigan sahoba Abu Bakr. Oysha onamiz roziyallohu anha tush ko'radilar. Tushlarida 3 ta oy Oysha onamizning hujrasiga kelib tushadi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hali tirik. Otasi Abu Bakrga aytib berganlarida Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu bu tushni ta'bir qilib aytadilarki, agar tushingizni to'g'ri aytgan bo'lsangiz, sizni uyingizga yer yuzida yashayotgan odamlarni eng afzal 3 tasi ko'miladi dedi. Rasululloh vafot qildilarda Oysha onamizni hujrasiga ko'milganlarida Abu Bakr kelib, sizni uyingizga ko'miladigan oila eng afzali shu dedi. Ikkinchisi o'zi bo'ldi, uchinchisi Hazrat Umar bo'ldi, mana shu hujraga ko'milgan. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu Rasulullohning xutbalarini, Rasulullohning so'zlarini eshitishlikka boshqalardan ko'ra mushtoqroq kishi edi. Bu zot payg'ambarimiz bilan payg'ambar bo'lmay turib birga do'st edi. Payg'ambar bo'lganda doim birga edi. Birga hijrat qilgan edi. Alloh u zotni do'sti degan edi. Lekin shunday bo'lishiga qaramasdan Rasulullohning so'zlariga mushtoq edi. Faraz qilinglar. Mana shunday bir ma'ruza bo'layotganda bir menga bir qandaydir savdosi chaqqon bo'ladigan bir matoh kelsa, yarmimiz tashlab chiqib ketmaymiz masjidda. Uyatganimizdan nima qilamiz? O'tirib eshitamiz. 3 to'rt so'm kelganda shart turib chiqib ketib qoldi-ya, deyishmasin odamlar deb. Bir-birimizdan yotib o'tiramiz, lekin sahobalar sodda odam bo'lganlar. Sahobalar farishta bo'lmagan, bizda odam bo'lgan. Qo'rqqan bir narsadan, bir narsadan umid qilgan, ta'ma qilgan, lekin payg'ambarni so'ziga itoat qilgan. Quyida shunday bir voqea bo'ladiki, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam sahobalari qanaqaligini bilishimiz mumkin. Ya'ni oddiy odam bo'lganligini va abu bakrni bilishimiz mumkin payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam juma kunida minbarda turib xutbani gapirib turganlarida anchadan beri kelmayotgan shomdan tijorat karvoni kelganligi xabari eshitib qolinadi nima deb o'ylaysizlar qancha odam turib chiqib ketgan hamma turib chiqib ketib qoladi 3-4 bir chaqa foyda umidida ya'ni bundan ko'ringki bizdan ham sodda odam bo'lgan ular Yangi mol ketdi, olsak ozgina savdomiz yuradi dedida, 12 ta odam qoladi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam oldida. Nimani tushunamiz? Sahobalar ham bizdaqa sodda odamlar bo'lgan. Soddaligi bizdan ham sodda bo'lgan. Mana shu 12 ta odamdan bittasi Abu Bakr, bittasi Hazrat Umar bo'ladi. Mana shu holatda Alloh taolo shunday oyatlarni nozil qildi. Astagfirullah. Va tijaratan ilayha tarakuka Qul ma indallohi khayrun minal lahvi va minat tijara vallohu khayrur roziqin. Agar ular tijoratni yoki bir lahmni ko'rsalar, unga shoshilgancha ketadilar, sizni tik qo'yib qo'ygan holatda. Ayting, Allohning huzuridagi narsa sizlarning tijoratinglar va lahvinglardan ko'ra afzaldir. Alloh rizq berishlarning eng afzalidir. 12 kishi qoldi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam oldida. Shu 12 kishini bittasi Abu Bakr, bittasi Umar edi. Bu zot dunyodan qo'l yuvib oxiratga iqbol qilgan kishi edi. Muoviya ibn Abu Sufyon roziyallohu anhu aytadilar: "Dunyo Abu Bakrni xohlamadi. Kimadi Abu Bakrga. Abu Bakr ham dunyoni xohlamagan edi. Endi dunyo Umarni xohladi. Umar ibn Hattob davrida bor bo'lib ketdi, lekin Umar o'zidan nari qildi. Umar ibn Hattob davrida Fors fath bo'ldi. Juda katta bir mamlakatlar musulmonlarga xazinalarini to'kib berdi. Shunday bir musulmonlar boy bo'lib ketgan paytda ham Hazrat Umar shu dag'al o'zini to'shagida va o'n bitta 12 ta yamog'i bor yaxtagi bilan yurganida ba'zi bir farzandlari "Ya e, ota, ya al mu'minin, ha yo'q bo'lganda mayli edi. Ha boru sal u yoq bu yog'iga qarab olsangiz bo'lmaydimi?" deganda ulardan qattiq xafa bo'lib aytadiki, "Mendan burungi ikkita do'stim" deydi. Muhammad alayhissalom va Abu Bakr deydi. Mendan burun ketishdi deydi. Dunyodan hech narsa olmadi ular deydi. Ular mendan yaxshiroq edi. Ularga yetishlikni xohlaydigan bo'lsam, men ham ular yashaganda yashashim kerak edi. Abu Bakr dunyoni xohlamadi, dunyo ham Abu Bakrni xohlamadi. Dunyo Umarni xohladi, lekin Umar ibn Xattob dunyoni xohlamadi. Alloh subhanahu va taolo bu kishilarning siyratlarini o'qib o'rganib, ulardan ibrat olishni hammamizga nasib qilgan bo'lsin.